بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرآن يوحدنا Ko želi da mu se uzvišeni Allah te barake wa ta'ala odazove u nedaći i u nevolji i u teškim vremenima neka poveća svoje dove kada je u blagostanju. رسول الله معلم Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser www.kevser-links.com Dodite Allah, a budite ubijeđeni da će vam se Allah odazvati, jer se Allah neće odazvati srcu koje je nemarno.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 No međutim, uzvišen je Allah Tebarak je Otala je počastio vjernika oružjem kojim se može braniti od svih tih boja i oblika i vidova neprijateljstva koga ispoljavaju prema mukminima. Počastio ga je oružjem koga ne može napraviti ni zapadni istok. Oružjem koje je ponosno i koga posjeduje samo jedna skupina ljudi. Oružje kojim su se služili poslanici i vjerovjesnici i dobri. Oružje kojim je uzvišen i Allah spasio Nuha alaih salam. I Musa alaih salam od najvećeg zločinca koji je hodio zemaljskom kuglom od Firauna. I spasio je Saliha i Huda i našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme na mnogim mjestima. Borio se je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme tim oružjem protiv svoga neprijatelja u mnogo situacija. I njime je porazio dvije najveće sile u njegovo vrijeme, sallallahu alaihi wa sallame. A to je sila Ruma i sila Pursa. To je oružje i to je ibadet koji se zove Dova. Ibadet za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako bilježi imam Tirmizi od Abu Hurajra radijallahu anhu bilježi ga imam Tirmizi oprostite od An-Nu'mana ibn Bashira da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ed-du'a huwa al-ibade dova je ibadet u drugoj se predaji kaže da je dova srž ibadeta no međutim ta predaja koju prenosi Anas nije vjerodostojna Nego je ispravno od poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je dova ibadet. I kazao je poslanik, sallallahu alaihi sallam, u hadisu, koga bilježi imam hakim i tabarani od Ebu Hureyre, E'ađezu nasi men ađize ani dua. Najnesposobniji ljudi su ljudi koji ne mogu da upute dovu. وَأَبْحَلُ النَّاسِ مَنْ دَخِلَ بِسَلَامِ A najškrtija skupina ljudi je ona koja ne naziva selam. Zato što dovu može uputiti svako. I zato što selam može nazvati svako, stoga je pokuđena jedna i druga skupina ljudi. I kazao je poslanik sallallahu alaihi wasallam kako je došlo u hadisu Selmana al-Farisije, koga bileži imam Tirmizi i bileže ga drugi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže inna rabbekum hajijun kerim jestahi min abdihi iza rafa'a ilaihi jedeihi an jeruddahuma sifran lejse fihima šeyun. Kaže, vaš gospodar je, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, vaš gospodar je plemenit, stidljiv. Stidi se svoga roba da mu vrati njegove ruke prazne kada mu ih digne. Uzvišeni se Allah stidi jednog od nas kada digne svoje ruke svome stvoritelju, da mu ih vrati prazne, da mu nešto ne dadne. Ljudi te često odbiju kada tražiš, no međutim ima neko ko te nikada odbiti neće i uvijek ti da. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bude isto tako Tirmizi i kaže da je vjerodostojan od Ubade ibn Samita radijallahu anhu nema ni jednog muslimana na zemaljskoj kugli da moli Allaha i da traži nešto od njega, a da mu to neće dati. Nijednog muslimana, bio najbolji vjernik ili bio teški griješnik, a da mu to Allah neće dati. Ili će u najmanju ruku, ako mu to ne dadne, u istoj mjeri spriječiti zlo koje je trebalo da ga zadesi. U svakom slučaju on će dobiti. Osim ako dovi za grije ili za kidanje rodinskih vezaka. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je došao u hadisu od Abu Hurajre radijallahu anhu kod imama Tirmizi i drugih: "Laysa shay'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a." Ništa kod Allaha nije te barake wa ta'ala vrednije od dove koju čovjek može uputiti. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kako bilježi Imam Ahmed ibn Nesai sa dobrim lancem prenosila sa da je Zenun A to je Yunus a.s. kada ga je riba progutala da je dobio riječima La ilaha illa ente subhanake inni kuntu min avvalimin. Nema Boga osim tebe gospodaru moj. Slavljen neka si. Ja sam svema sebi nepravedan bio. Kaže poslanik s.a.s. nakon toga Ma jed'u biha ređulun muslimun qatu illa istajaba Allahu lehu. Neće nikada čovjek musliman dobiti sa ovom dovom, a da mu se uzvišeni Allah neće odazvati. Nikada. Neće čovjek musliman dobiti ovom dovom, a da mu se uzvišeni Allah ne odazove. Shodno prethodnom rivajetu, ili da mu dade ono što traži, <clears throat> ili da priječi neko zlo koje ga je trebalo zadesiti. Ali u svakom slučaju će dobiti. Doba ima brojne svoje edebe ili etiku koju su spominjali islamski učenjaci. Pa od te etike da doviš u vremenima kada se dova prima. Kao što je dan Arefata, jer je najbolja dova na dan Arefata, kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Ili da doviš u Ramazanu od mjeseci, ili petkom u sedmici, ili da svaki dan u zadnjoj trećini noći doviš kada je dova kabul, ili između ezana i kameta, kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallame u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i Ebu Davud ima Mahmed od Enesa ibn Malika, kaže Ed du'au la yureddu bejne l'ezani wal iqame Allah ne odbija dovu između ezana i kameta. I kazao je poslanik sallallahu alaihi wa sallame kako je došlo u dva sahiha od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu petkom ima jedan moment kada uzvišeni Allah prima dovu. Ako je čovjek uputi u tome momentu, primit će mu je. I kaže se u hadisu, ti je saatun hatitaj. To je jedan kratki vremenski period. Pa koga pogodi, pogodi. Drugo, da čovjek bira odabrana mjesta. Ovo su bila odabrana vremena. Odabrana mjesta kao što je bojno polje. I neka ulema ovo uvrstava kao što je iftar postača i kao što je vrijeme kada pada kiša i kao što je vrijeme sečde i kao što je ili mjesto sečde ili kao što je dok se čovjek nalazi na putu i slično tome. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da uzvišeni Allah te barake ve taala prima dovu kada pada kiša. I ne odbija dovu robova kada se setnu dvije vojske. Pa su to odabrana mjesta gdje se upućuje doma. I kazao je, kako je došao kod muslima, od Ebu Horeyra radijallahu anhu, čovjek je najbliži svome gospodaru dok je na sežni. Pa povećajte svoje dove na sežni. Treća stvar da dobi, a on okrenut prema kibli. Dignuti ruku i da ne diže svoj glas suviše. Da dobi tihim glasom. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ A ako se moji robovi upitaju za mene, ja sam blizu. Odazivam se molbi onoga koji me moli. Molbi molitelja. Zato neka se oni meni odazovu mome pozivu i neka u mene vjeruju da bi bili na pravome putu. I u riječima Allaha te barake wa ta'ala وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا Kažu neki učenjaci da se ovo odnosi na dobu. Nemoj suviše glasno učiti Kur'an u namazu i nemoj suviše glas prigušivati, nego između toga. Kažu, ne odnosi se na učenje Kur'ana u namazu, već se odnosi na dovu. Znači, nemoj kada doviš dizati svoj glas, pa da spominješ svoje grijehe, pa da nakon toga se ljudi ismijavaju zbog onoga što se uradio. Četvrta stvar da čovjek dovi Allahu te barake o teala iskreno i srca. Sa strahom i sa nadom. I da je ubijeđen da će, i da je ubijeđen da će mu se uzvišeni gospodara za ođelo da zrati. Kako kaže uzvišeni te barake o teala te teđafa džunubuhum anil madađija i jedahuna rabbehum haufem o tama. I oni se lišavaju njihovi bos, bokovi se lišavaju njihovih postelja i mole svoga gospodara sa strahom i sa nadom. Te teđafa džunubuhum anil madađija. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون a od onoga čime svoj mih obskrbili oni udjeluju فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون I nijedna duša ne zna šta smo joj zbog onoga što su činili kao radosnu nagradu pripremili. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je došao u hadisu koga nam prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن Dovite Allahu, a budite ubijeđeni da će vam se Allah odazvati, jer se Allah neće odazvati srcu koje je nemarno. Peta stvar da počne svoju dobu i da je završi sa zikrom spominjanjem Allaha tebara kjeva teala i sa dovom poslaniku salava, ili sa salavatom na poslanika sallallahu alaihi wasallam jer je Omer rekao kako bilježi imam firmizi sa dobrim lancem prenosilaca dova čovjeka visi između nebesa i zemlje neće se uzdignuti ka Allahu azza wa jel dok ne donese salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam i na kraju spomenut ću vam jedan hadis koga bi svi trebali imati pred našim očima koga je zabilježila skupina autora između njih jer imam Tirmizi i Hakim i drugi od Ebu Hureyre u kome poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ko želi da mu se uzvišeni Allah te barake wa ta'ala odazove u nedači i u nevolji i u teškim vremenima, neka poveća svoje dove kada je u blagostanju. Neka poveća svoje dove kada je u blagostanju. Molim Allaha te barak je o teala da primi naše dove. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها القرآن يوحدنا لطريق الخير Studio Kelsa pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser-linz.com.